Elkomri lanaren eh, ministroa eta baltzlen ministroaren gidaritzapean eh, lanaren inguruko legea aldatzeko sedea du Frantziako gobernuak eh, hainit zatitzen du gaiak ezkerrek aldean berean ere eta nola ez sindikatuak ere asaldatzen dira lab sindikatuko Jeronimo Prieto eta CZT-ko, Peio Dufo gurekin ditugu egunon? Egunon. Eta hainitza ipatzena, edo titulu gisa gertzen dena hainitza, ogoita amabost horrenen eh, bukaera bezala ehm, kasik uh, aurkezten den eh, erreforma bat, uh, Jenorimo Prieto, hor simbolo bat unkitzen ari dira, ogoita amabost horrenak unkituz? Ba, Nerentzat eh, elementu bat da beste batzuen inguruan. Nerentzako lagiena beste mailan kokatzen da, me bai, adibide gisa eh, ematen du eh, enpresa ertainetan, berroko eta baino gutiago, izanen da, okera ere, derrugazionea, ukaitia, eta forfei jur euh, delakoan pasatzea, beraz, be, euh, ez errespetatzea eta abasturdua, eakinez legezko uh, oinarri batzen euh, lege, legerian. Mm, hor, aipatzen duguna da, ogoita amabost horren beteak direlariko ondoko horren uh, gehigarri horiek, uh, gutiago pagatzean nola nola aurkezten dute hori? Be, forfei jur da, negoziatzen den forfeta, eta gero, <laughs> be, zira pagatua. Fa, hori kuadroetan ezagutzen da sistema hori, orain nahi dute zabaldu beste ma maila batean. Uh, kuadroetan ere usut uh, aipatzen dute ere beste sistema bat pasatzia. Uh, me, ni ikusten dudan uh, arrisku uh, handiena da erabat uh, orden juridikoaren uh, apurtzea da. Uh, astapen bat izan ziren uh, garaian uh, zonbait arloetan, hor da orokorrean uh, erraitea uh, enpresa mailan posible dela uh, negoziatzea, alor, negoziatzea, kasu, uh, zerbait uh, legearen oinari baino txarrago. Oai arte beti oinaria zen legea, gero konbenioa, eta gero enpresa, eta beti orden zen, negoziatzen altzenoen zerbait, obetuz. Mhm. bon, ba, ziren gauza batzuk enpresetan ezin zela uh, lege baino obetzea, baina uh, zen uh, le principe de, la norm la plus favorable au salarié. Uh, orain proposatzen dena, da, enpresan, negoziatzea, edo zer gauza, eta, uh, ebe, biztan dena, eh, badiruri, oinarria hausten badute, izanen da, txarrago. Et euh, gainera, le principe, c'est même plus du donan-donan, da, krisia eta, euh, benegro ben negoziazen duzue, eta bai, barakiko zer bai. den enpresetan. Mm em, peio uh, Dufo, um, beraz, uh, idutzen, hola, euh, Frantzia bilakatuko dela, ze enpresek gidaturiko egialde bat, enpresek mm dituzte arabuak finkatuko denetan? Ba ez du iduri, ala da, azken finean zenta aipatu bezala, e, eh, Jeronimok aipatu duen bezala, horrein gertatuko dena da, enpresa guzietan e, nagusiek dute eien legea planten maitea, eta enpresa gehienetan ez dute e, edo haute sindikaturik. Eta ongi neurtzen dituen pundu guziak. Orduan erresadan agusi batentzat, erraitea horra zuen onerako da, ba, denek eranen dute baiet, eta azken finean, norde izogatua, langilea, eta erraten duen bezala, pasaraziko dituzte pundu batzuk legez kanpo zirenak, legean txartuko da. Legez kanpo izanen da, baina legean txartuko da. Mm. Eh, hor irekitzen dute, eh, deitzen dena frantzesez, la bot de pandor, zenta horrein arte eh, kodigoak erraiten duzen hori da, Eh, hori uh, da behar dena eta guai obetzen zuen, baina hori da behar dena, gaur egun erraiten du, hori ez da gehiago behar dena. Hori da alduzuena, mm. baina zuek ikus eta egin nahi duzuena. Mm. Ordoan, eh, eta ikusi dugu, hainbeste eh, hainbeste adibide baitugu, uh, gudierreko langile edo lako, uh, enpresa batzuetan, eta dira, eganez, ba, ez dugu gehiago dilurik, lana nahi badugu mantendu, e, pasatu behar gira hastean e, eh, berrogei e, orenetara, ordaindua, ogeita ma bost. Mm. Eta diendarteak onartu zuen, egan ez, ah, me, eh, langileek, ba, beste nazetxiko dute, eta bi urte berantago, esten dute, diru gehiago sartuta. Mm. Orduan, horra, hor, mm. zinez... Izigarri txarra da langileen eta, eta ekonomiaren zat azken finan uste dute. Mm. Ordu kopuruak eh, ipatzen maituko, oita ma bost horrenak eh, plantan ezagizien orai dula uh, eh, kasiko goi urte, um, langabezia ahunt gora da, enpresak ez dira, ez dira in, egora honean, zerbait egin behar da hori ere, ala ez? Bai, bai, zerbait egin behar da razoin duzu, hori argita garbi eta gertatzen dena azken finean, da erranduzun bezala, enpresatikeak e, eh, eh, sofritzen dute, ez dute eh, bizia erresa. Baina, baina zer gertatzen dute da, eta hori ez gaurtik, eh, hor, badu lau urte orain gobernu berriek egiten duela hori, diru guzia banatzen du nagusieri, baina nagusi handieri. Eta, hmm. eta dividend delakoak bezara ateratzen dira, beste nagusientzat. Baina mm. enpresa gutikiek horiek ordaintzen dituzte zergak, eta hola baita, baina enpresa handiak ez dituzte ordaintzen. Eta azken fina nox ditu uh, eh, diende gehien bat empleatzen uh, eta hori frantzia osoan, enpresa tikiek. Hmm. Hor mm. bada zinez gauzat txar bat uh, ekonomiaren zat. Lan eh, kodearen eh, egiforma, eh, initz eh, aipatzen dena ezker eh, eta eskuin, aipatzen dugu eh, eh, Untan, eh, lab sindikatko Jeronimo Prieto eta CGTko peio uh, eh, duforekin. Uh, eh, Jeronimo Prieto, aldaketak ere aipatzen dituzte uh, prudometan. Zu momentuntan, uh, prudometako presidente ordea zira. nahi dituzte, apaldu kanporratzen delarik norbait uh, ordainan ukaiten duen dirua, hor arrisku bat ikusten duzu? Bai. Uh, bon, uh, Erran behar da deia ide horrek, Macron egian uh, kokatua zen, beraz, mm honetan pasatu den eh, legean. Macron Macron lege bat zen, eta prudometako atal bat uh, bazuen. Eta barnean, hor uh, ere, forfetizazioan itzenena, damu ordainaren forfetizazioan ezagri nahi zutuzten. Hori, kons konsei konstituzionalea ez estatu du. Eh, ez ez du uh, eh, berdintasun uh, eh, konzeptua riburuz, uh, zenta ematen zituzten enpresaren um, kopuruen araberako ez berdintasunak. Bon. Uh, idazti zen moduan ez estatua da, Horroitu behar da zer den gaurko sistema, oinarria legean da uh, bi urte sartasuna eh, enpresan edo ameka eh, langile guti edo gorago izaitea. Beraz, normalki bi urte uh, sartasuna eta ameka langile gehiago diren entrepresetan, damu hor daina minimoa, sei hilabeteko uh, hilabete xariak dira. Da beste enpresetan, da hilabete bat minimoa eta fogatu behar da zure damuak neurtzeko. Hor, adibide gisa, eh, bi urte sartasuna arte, eh, e, iru labete eh, proposatzen dituzte denentzat, eta e, iru urtetik bost urtetarat, e, sei labete. De, beraz, hori da, e, da ziren bezala, ez da minimo bat, da ja forfe bat. Egan nahi zuen, gero, eh, guk dosierren arabera, leno, uh, genuen, zer zen uh, adibidez berrogoi eta, uh, berrogoi eta mabiko langile batek. E, kanporatzen bada, badakiku lan merkatuak mm. den. Beraz, konziliatzen da, sailago izanen da, berentzat, lana berriz topatzea. Beraz, hori elementu bazen, bere damuak eta guzti hori hartzen genuen gu jui kontidatzen genuen, neurtzen genuen gauza. Ba minimo bat, eta gero eh, erabakitzen genuen. Hori afini, eh, hori uh, aplikatzen nugu, aplikatu beharko genuke eh, barren bat, eta, bo, erraten nuen bezala, gainera, uh, gaurko elementuak baino uh, gutiago izanen direla. Beraz, hori salatzen genuen, hori salat aipatuko dugu. Uh, eh, bon, uh, jakin behar da, eh, badira Parisen uh, elkarizketak sinikatuen artean, gu uh, deitu dugu intersinikal bat, Uh, emengo senikatuak martxoren leheneko, ikusi dugu jarortzen magira jartzea, ez dugu bastertzen ere prudometatik uh, beste mm -hmm. batailak zenta ikusten dugu beste atake bat dela prudomaren kontra. Euh, eta orain ateratzen den legean ez da hori bakarrik uh, eh, licentzima ekonomik delakoetan ere eta hori adierazten du zer borondate baden hori izan da elementu bat azken mementuan sartu dela da xabaltzea le konzeptu de licentzima ekonomik hor mm, ere mu biziki komplekatu da me uh, erran nahi du antzu ez baduzu uh, eh, egiazko uh, arazoak susmatzen diren problemak eh, izenean, be kanporatzen eko langileak. Uh, bon, deia bazen horako konzeptua, meia uh, gehiago jurisprudentzia kudeatu zuen eh, afera hori, hor e, legeak nahi du trinkatu gehiago. Eta hori ere, kentzen dauku, uh, gisa, neurtzeko zer diren arazoak. Beraz, bon, erabat uh, arazo bada, bada beste zerbait ere... Tirante batean dena ez dugu oraindik uh, ikusi zer den, me bestalde uh, eh, pol amploa entxatzen zuen uh, erraitea, erraitaraztea, zuk erabaziko duzun damordaina konsiletatzea hilabete xari gisa, Ah, bai, eta hori kentzea, <laughs> gero... Beraz, ikusen zu orokortasun batean, azkenian, zertarako balioko du joaitea prudometara. Eta usetu hori xagarazin egituzte eh, langiren buruetan. Mm. Uh, Peio Dufo, uh, sinikatu gehienak, edo kasik denak, uh, agertu dira reforma horren kontra, nagusien sindikatak, ezain nagusien sindikatek hori alde, alde agertzen dira. Um, ez ez te hori ere, behiz ere, uh, azkenean, uh, beti ba, la, nagusiak kontent eta uh, langileak ez, langilendako ez da deusonik uh, reforma hortan, ez da pundu baikorrik bat ere? Ez, e, nik eganen nuke ez ez, zenta, jaren ba, nimeko haipatu den bezala, orain uh, enpresak izanen dute uh, edo, enfin, nola naizka kanporatzeko, langile baten kanporatzeko permisa izanen dute, eta ba, jaki nendute entzinetik, zenbat ordainduko duten, hori da azken finean. Pridometara pasatzen bada, pridometatik pasatzen bada langilea. Gero urteak eta urteak ora gertatzen dela. Mm. Eh, pasatzen diren lege guziak eh, langileen kontrakoak dira. Eh, Horroitarazi uh, behar da hori, uh, langabezia uh, apaltzeko neurriak direla eta hiru urte ari direla, erranez, horra dilua emanen dugu CICE-rekin eh, uh, eh, CICE zer zen eh, berrogoi miliar euro nagusieri mm. uh, sortzeko, mm. edo mantentzeko. Mm. Manuel bai. Galtzek berak eh, onartu du, ez zutela indarrik aski egiten. onartzen du eta segitzen du bide berdinean. Mm -hmm. Segitzen du bide berdinean gure enpresa, hor Geronimo eta Biona, eh, SNCF-eri, emaiten zaio eun bat milioi euro urtero zeizue gisa. SNCF-ek kentzen ditu urtero mila bosteun, bi mila lan postuen artean. Hmm. Orduan, Ordaintzen da, enplegua kentzeko. Eta segitzen da, segitzen da dirua emaiten nagusieri. Aski erresa da ekonomia mairan, hartzen badugu, gaur egun nahi badugu ekonomia berriz uh, partiarazi, egresa da. Langire eri eman diru gehiago, eta langireak erosiko dute, kontsumituko dute, eta serbitzuak bariatuko dute, eta enpresek ez dituzte horako neogirik behar, enpresetikiak lana behar dute. Eta lana barima dute, orduan langile berri batzuk hartuko dituzte eta ez aderantzizkoa. Horari dira zerbait prestatzen enpresa handien zat berriz ere eta kaltetuak izanen dira enpresatikienak, zenta horiek, uh, hastean erran bezala, uh, zergak ordaintzen dituzte hilabetero, handiak ez dute nahi egiten. Hor, uh, eh, ezakit, sentsugabe uh, uh, koa da or, uh, politika hori, eta segitzen dute, eta emaitzarik ez da, eta onion gehiago segitzen dute eta eta nagusi handiek txarotzen dute. Eta ezkerreko gobernu bat omen dela, ez dira ez talkatzen ere. Mm. Bukatu haitzin, eh, abere, bada neurri bat eh, horrekin bukatzeko, uh, emaiten duena itxuraz uh, asteko aski positibo, e, erreferendumak e egiten alko direla uh, lantegietan horrek uh, ez dira lagunduko nomaiten nagusita uh, langileen arteko uh, ahemana hobetzen? Nik egan nuke ezet, Be, eh, ni uste dut, uh, eh, ohoitara da, nundik uh, eh, datora fera hori. Uh, ani delakoa 2008an pasatu dena, uh, dialog soziala delakoa piztu naizura, hori zen etzakia uh, lasatzeko ekonomia, uh, dialogen bitartez, dialog sozialen bitartez. Eta hor, konziratzen zela, hor ere, mm, historio berriak uh, enpresetan kokatzen ziela, Eh, naiz eta euneko goita uh, sindikaten uh, bosak biltzen ziena eta parean bazen beho goita eko uh, kontra egiteko. beraz da demokrazia soziala enpresan, en droa d'opposizion e le droa de Ba, ikusi dute, sartu ituzten izakordu mentian lanpoa eta abar bizikilan jerosak, ez dira funtzionatzen, zenta biztan dena, e, oposizionetzen dira e, gaur egun. E, ze dute orain, referendu ba, beraz, are, kanpo sinikatek eta gure salsa egiten dugu langilekin. Eta peiok erreten zuen bezala, horak izuzera la propaganda entrepriz, eta hori da enpresa ertain handia eh, begira pentsatua. Beraz, hori beste zerbait, <laughs> eta hori eskerreko behamendu omen horrek, erra nahi du, enkor intermediar sindikatek bezala, bastertzen nuera. Hori demokraziarako, me, e, da kristona, da uh, apurtzen duzu sindikaten errora, eh, me uh, ze jendarte nahi dugun, eh? uh, ze jendarte nahi dugun. Ja. Bon. Mm, da. Mm, mm. Ebe, ara, eh, gai eh, zabala eta eh, mintzatzeko hainitz eh, emaiten duena, seguraski mobilizazioak ikusiko dira ondoko bai. egunetan, ez da dudatzeko hori, antoratzen ari da. Peio Dufo eta Jeronimo Prieto, eh, beraz zerreteko eta labeko ordezkariak, mire esker gurekin izanik goizuntan, eta rastrearte. Ba, mire